Book 2 Birçok dilde işitsel kurslar. Bir, واحد kişiler, أشخاص ben, أنا ben ve sen. أنا وأنت Biz ikimiz. نحن الاثنين معا. O kendisi. هو. O ve o. هو وهي. Onlar ikisi. Kilahum, kilahun. Erkek adam. الرجل Kadın, المرأة çocuk. الطفل Bir aile. عائلة Benim ailem. عائلتي Ailem burada. عائلتي هنا ben buradayım. Ana huna. Sen buradasın. Enti huna. O burada ve o burada. Huwa huna ve hiye huna. Biz buradayız. Nahnu huna. Sizler buradasınız. Entum, entunne, huna. Onlar hepsi buradalar. Kullahum, kullahunne, huna.